Molt bona tarda, família. Ara mateix falten 5 minuts per les 6 de la tarda d'aquest 28 d'abril del 2016. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a una nova edició del Pim Pam Pum, l'edició número 202 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. -hmm. sembla que si no ens entrebanquem al començament no és aquest programa, no seríeu el pim-pam-pum, si un dia comencem bé és que us heu equivocat de, de cadena, és que no esteu a Radio Trama. esteu a Radio Trama, esteu al pim-pam-pum, el programa de música combativa que arranca la seva edició número 202. Com sempre, començarem presentant a la gent de la taula que avui ens acompanya, encara no ha arribat l'Eric i el Manolo no hi és, una abraçada Manolo, cuida't molt aquest queixal que condena. Tenim a la meva banda dreta el mestre Tecles, que dius bonic. Ei, què passa? Avui... I en versió reduïda, eh, de moment. Sí. Eric, afanya't, tio. Esperem que, que l'Eric arribi ben aviat per tirar-se uns bons temes zarranganos i, i explicar-nos el seu llibre combatiu d'avui, d'aquesta setmana. Eh, a la banda, a la banda de, del Ricky tenim el mestre Palli i la mestra Diana. Què tal, guapos i guapes, com esteu? Bona tarda. Hola. <laughs> Aquí estem. Infocà, eh? Horari infantil, veig sí, això. Sí, sí, és, és, eh, és el pim-pam en horari infantil. També també donar una abraçada ben forta a tota la gent que ens escolta, la gent de la menuda que possiblement ens estiguin escoltant, el Pol i companyia. Eh, res, doncs això, una abraçada per totes elles. Sense més dilacions, per, eh, per aquelles que no sabeu, que ja, ja sou la, la minoria, podríem dir, hi ha moltes de vosaltres ja sabeu que això és un programa de música combativa que que és de música alternativa, que és de música reivindicativa i que, i que barreja diferents estils com poden ser el hip-hop, el rap, ska o, el, o el punk rock i, i, que, i que tracta sobretot polítiques, eh, polítiques perdó, parla sobretot de temàtiques polítiques i socials, volíem dir. Sense més dilacions, com dèiem, començarà el pim-pam-pum, el primer tema que avui sonarà el tira el Ricky, que dius, guapo, amb què, amb què comencem avui? Vinga, vinc amb una estrena, és un cantautor que es diu Kika, és de Pradejón, Quique de Pradejón, eh? Sí, que no és el Quique Tormenta, un altre cantautor que l'hem portat aquí un, un munt de cops, un altre Quique, però ja veureu que s'assembla bastant, té, té un aire. Té un aire igual. ell mateix a la, a la seva biografia, a la seva web, eh, i, i posa les influències que té, del producte interior bruto, el regocijo en el fango, vale. Quique Tormenta, tots els, que, els ja cantautors que ens agraden. Ja se situem. Pues sí, i, a, i aquest xaval, el, el El disc que trae, bueno, el nom que porta el disc es diu Librando en el corazón. Liberando el corazón. qué libro liberando no. Liberando el corazón. <laughs> Y el tema en cuestión, balance de daños. Molt bé, doncs benvingut, Quique. Ja que, que hay una colaboración de la Lua sin Púa. Oh. La Lua. venga Arranca el pim-pam-pum. cargan los mozos, los forales en Iruña, detenidos en Logroño y en Madrid sacan las uñas, barricadas en Valencia, cargas indiscriminadas, solidaridad y apoyo, Sevillaja en Granada, arden cajeros en Bilbo y en Asturias y en Cantabria, los mineros como siempre no se dejan, meten cañas, se organizan en Pucela, en Aragón y en Canarias, somos muchas compañeras que no nos quiten palabra. Jóvenes en Barcelona. cargan los mozos, los forales en Iruña, detenidos en Logroño y en Madrid sacan las uñas, barricadas en Valencia, cargas indiscriminadas, solidaridad y apoyo, Sevilla, en Granada, arden cajeros en Bilbo y en Asturias y en Cantabria, los mineros como siempre no se dejan, meten caña, se organizan en Pucela, en Aragón y en Canarias somos muchas compañeras que no nos quiten palabras. Mare meva, mare meva, com has començat, Bailet. Temacle, eh? tot Temacle, i que ja havia tio. sonat, eh? Sí, sí que, que havia sonat, ho, ho hem vist després, però en, o sigui, a més, amb el Palli ens ha passat el mateix, que és que aquesta cançó l'hem escoltat fa molt poc i no sabem encara on l'hem escoltat, però ens ha vingut com fa sí, ja us, dies. Ja us he vist, ja us he vist. Podria ser dissabte, eh? No? Dissabte el bolo, el bolo de, de la menuda. Vaya dos anys. Vaya dos anys que va fer la menuda amb, amb el Sincer Show, amb el Marc Palli, amb el Dani Castro i amb el Mateo Lica. Espectacular, bola zarranga el que es van marcar tots ells. Molt guapo, va estar, va estar molt xulo, la veritat. Una abraçada a tota la gent de la menuda, al Pollastre, al Pol, a l'Ainoa i a tota la bona gent, clar que sí. Més música combativa, tirarem el primer tema, eh, ja veureu que és una miqueta més animat i ja veureu que també és molt molt reconeixible com l'anterior. És el Fermín Muguruza, el mític músic uh, irundarra d'Euskal Herria, membre de bandes mítiques com Cortatu o Gorriac i amb una carrera dilatada en solitari. És una, és una versió de Cortatu, de, de l'Echerat, que significa a casa, Echerat significa casa, i, i és, un, és una cançó que s'extreu de l'LP Nola, que, que és una abreviatura de New Orleans Luciana i que en euskera eh, aquesta paraula nola amb el signe d'interrogació significa com? És un LP del 2016 que és una joia i que us deixo aquesta perla perquè la gateu. El que tu, retuvo. Ahí Fermín partint la pana amb la gent de, de Nova Orleans, espectacular des del Nola. Què cosa ha semblat? Caram, tio, has vingut amb un ritmazo. Bueno, eh? bueno ahí per que començar. No, que no pare, que no pare la música, clar que sí, ben xula. Ara a mi em toca ara baixar. Estil que... Ciberites total, eh, aquesta versió. Que sí. els, els veurem aviat, no? Sí, els Ciberites, després, després els, els nomenarem a, a la, els anomenarem a l'agenda la, perquè toquen per l'aniversari de, de l'Obrera, que després us donarem tots els detalls, clar que sí. Va, més va. música combativa, més edició 202, això no s'atura, comença la segona volta del tu i a mi que ens estem marcant aquí el Ric i jo. Sí, que dius, que arribi l'Eric serà una mica així, eh, això? Eric, vine allà, tio. Vinga, home. Doncs pues va, va, va. Porto un grup que pensava que no hauria sonat mai, però sí, va sonar un tema, Maleí de policia, i ara sonarà un altre, són el Sang Traït. Són nous aquests. S'han traït, mare meva, porto... Això és del de, disc aquest, El senyor de les pedres, és del 1988. Tenia 5 anys. 1988, eh? Déu-n'hi-do. déu nhi Déu jo, sí. estava, jo estava fet un xaval. <laughs> encara ho estàs, encara ho estàs. Pues res, el tema que he triat és el vol de l'homocell, per ficar-vos a tots una mica a la galina de piel. Tema zarrangano. Un clàssic. Aquesta harmònica. Buah. Bene, bene, bene, espectacular el tema zarrangano que s'ha tirat el, el mestre Teclas en el moment que ha arribat el nostre amic Eric, el mestre que ens porta els llibres més suculents i els temes zarranganos de música més combativa. Què dius, bonic, com estàs? Ei, què passa? Doncs pues mira, aquí a Terran ni m'havia entrat que havíeu començat, pensava que estàveu escoltant música així fent temps. Llavors... Fa un parell de cançons així, diria. Vale, vale, llavors no sé, ja, ja em aneu posant al dia, ja em direu quan em toca tirar. <laughs> tirem, tirem milles, tirem Va. milles. Em sembla que ara em toca a mi, em sembla que ja després uh, eh, s'hi si afegirà ell. Exacte. Sí, és així? Exacte, exacte. El, el, el mestre Tecles, que és qui mana amb aquests afers, ens ho diu clar i català, pues si, si em toca a mi, Uh, us, us porto una, una banda que no és la primera vegada que ve aquí al programa, són La Raïz, que és aquesta banda de Gandia, al País Valencià, que fan, que fan eh, ska, rock, reggae, fusión, rap i són el Pablo, el Julio, el Senka i el Pancho a les veus, l'Edu i el Jim a les guitarres, l'Adri al baix, el Carles a la trompeta, el Xavi al trombó, el Felipe a la bateria i el Jano fent de DJ. És un tema extret del seu darrer LP d'aquest 2016 entre poetes i, i presos i que porta com a títol, com aquesta casa, Ràdio Clandestina. el micrófono, en la otra el fusil. fusil. Ahí fuera en el patio, la lluvia ha limpiado de tierra las piedras. Ahí fuera en el patio, ahí viva una herida que el tiempo no cierra ahí fuera en el patio, ya lleva siglos mofándose el diablo. Y aquí dentro el pueblo es la fiera que espera la noche atacar. Ahí fuera en el patio desfilan al trote guerreras mochilas. Ahí fuera en el patio el río se cubre de antorchas en fila. Ahí fuera en el patio suena una radio clandestina. Y aquí dentro el pueblo es la fiera que espera la noche atacar. desde su ventana. Estos barrotes son un pentagrama, malditos. Que el mundo escuche mis gritos, que vuestros hijos canten al delito y la vida, que en cada puerta y esquina suene una voz descosida. Que aquí dentro el pueblo es la fiera que espera en la noche atacar. escondieron juntos han estat La Raïz, espectacular la banda de Gandia. Volia dedicar aquesta cançó molt, molt, molt especialment a la meva companya de vida, a la meva estimada Noelia, que s'ho mereix tot i més. Per tu, bonica. Quin canvi de registre, eh, aquest, aquest, de, de lo que havia escoltat de La Raïz. Bueno, són... <laughs> el paio fent els violins, pendejo. Oh, <laughs> bonito, eh? bonito, claro. Ah, que sí? Molt bé, eh, el que dèiem, no? el canvi de, de registre que, que apuntava el Ricky, és, és cert, és cert que, que és una banda polifacètica, també podríem dir-ho, però sí que amb, amb certes tonalitats de, de fiestera, és una banda que, que allà on van, l'altre dia van fer un doble, un doble bolo a, a la sala Apolo de Barcelona, la van reventar per dues vegades i si haguessin fet tres... Ah, amb el Ream. Eh, amb el SEAM. Sí, diria que sí. Diria que sí que va va... d'alliberament musical. Mm, diria sí, que sí. sí. I bueno, va, vaig veure alguna foto i impressionant com estava, com estava Polo, no, no hi cabia una agulla. Més música combativa, aquesta edició 202, ara ja amb l'Eric, amb el triplet, encara que no hi ha el nostre company Manolo. Manolo, Manolaco, hòsties, que no has venit, cabrón. <laughs> Una abraçada per tu, bonic. Pobre, que té el queixal, li van treure el queixal, li van destrossar el queixal ja, per poder-li treure i està fet que una ràbia, coca. Que ràbia en fi, que, se, que recuperi ben aviat i que vingui, que vingui el més aviat possible. Em sembla que ara vas tu, Eric? Sí, sí, sí, ara ja el paller m'ha posat una birra i ja estic més... Xitxa, més... Claro, sí, claro. Ja està, ja està tot en ordre i, i com, no, com que ja hi som, pues us porto un clàssic entre els clàssics, que és Manol Cabezabolo, que perquè... el tindrem demà. Clar, exacte, perquè no ho hem dit a l'agenda, no sé si ho havíeu comentat, però que tornen les festes de Cerdanyola, el Roser de Maig. I... Encara no l'hem fet a l'agenda. En quan la fem, el primer acte Clar, i òbviament eh, les festes pues, també hi ha les festes alternatives i en aquest cas el divendres vindrà Manolo Cabezabolo. Llavors eh, l'he volgut recuperar i he portat un tema bastant ballet del seu àlbum Ja era hora del 95 que és No me más. Uah! Hoy de nuevo, como todos los días, harás que vueles. Tu fantasía sabes bien que es lo único que tienes. Algo dentro de tu cabeza hará que saques ese litro de cerveza otra vez, como todos los viernes y de nuevo en un rincón la gente mira alrededor y tú seguirás bebiendo un trago más. Ya borracho pensarás, esto tiene que acabar. Se acabó, no me emborracho nunca más. Has llegado de madrugada, ni siquiera te has metido en la cama un café te mantiene despierto. Tu familia te mira extraño, terminas el café y te pegas un baño y otra vez sales con cara de muerto. Y de nuevo en un rincón la gente mira alrededor y tú seguirás bebiendo un trago más, ya borracho pensarás, esto tiene que acabar, se acabó, no me emborracho nunca más. Amanece por tercera vez, ya no queda ni un duro, no tienes para beber y otra vez tienes que pedir fiado cada día estás más chungo. Te metes tanta droga que te sales del mundo y al final, fin de semana acabado. Y de nuevo y sin razón lloras en tu habitación, pensando que te podría ir mucho mejor. No lo puedes soportar y de nuevo acabarás tirado llorando en un regazo artificial. M'has traspa- m'has transportat, tio, a Sí, molts anys enrere, eh? De unido, de bueno, déu nhi de cresta més supina que acaba de hacer el per dir hola. <laughs> Hola, què hola, tal?" on us pensàveu que estàveu? Benvingudes a Pim Pam Pum. <laughs> Que feia días que no venia. Zasca, zasca. Bien hecho, bien hecho. Vida dura, tío, ah, vida Así sí, dura. así ah, sí. Como de Isma, si aún te quedan dientes, Es que no estabas allí. <laughs> és, és molt punk aquest títol. Bueno, pues seguim amb més música combativa, seguim fent pim-pam-pum, seguim en aquesta 202 edició. Ara és el Ricky que agafa el tercer relleu, ja en sembla que anem, no? Ja anem per la tercera cançoneta. Sí. sí eh, gairebé arribant a la meitat del programa, diríem. déu nhi mira, ara porto el silenci absoluto. <laughs> Crec que no havien sonat, no?, aquesta penya. Bueno, Eh, porto un disc del 2012, A puñetazos con los abrazos, <laughs> i res, un tema homònim. Primer homònim, Primer homònim de, de, la nit. de la tarda, clar que sí. Vinga. Enxufa-la. Enxufa-la. con los guijarros, estoy apuñetado Silenci absoluto. <laughs> molt guapa, molt guapa la cançó que ha portat eh, el Ricky, espectacular la proposta, com sempre, del mestre Tecles, aquí al Pim Pam Pum. Amb aquest aire a marea o el rock and roll aquest estatal... Una mica extremo també, sí, sí, sí. a mi m'ha molat molt, la veritat, ben rock and rolleada i tal. I, i no marxarem, tot i que sí que amb un, amb un, amb un estil... És el mateix estil perquè és rock and roll, però ja veureu que no, no sona igual, no sona igual. Són els Deliri, és una, és una banda que és la primera vegada que, que també estan aquí al, al programa, el Pim Pam Pum, és una banda, l'ara no matis, de pop, folk, rock, <laughs> Sí, sí, és així, però ja veureu que sona molt bé. Són de Gandia, del País Valencià, amb l'Eduard a, la, a la veu i a la guitarra, l'Adri a l'altra guitarra, l'Aitor al baix, eh, l'Enric a la bateria i el Joan Marc als teclats. És, un, és una cançó que està extreta del seu primer EP d'aquest 2016 que s'anomena Vius, eh, per, Vius per contar ho i que porta com a títol Contra les cordes. Mm penombra, un temps fecund cobert de sal, el desengany, la desmemòria, l'amor, un túnel massa llarg, universos nous a cada dia, no vull més roba de treball, vull llibertat com a premissa, no vull futur ni vull passat. Contra les cordes! Un pacte en la vida! Contra les cordes! La cara i la creu! Contra les cordes! Sang sense ferida en la pell! sentiment, un bes escrit sobre la lluna, la nit un canter de desig, el cor ferit, pus de sutura, l'amor un llit sense coixir. Contra les cordes, corcó sense fusta, contra les contra cordes, en la vida, sánsense ferida en la piel, Contra descordes. Torcosen se justa Contra descordes. escorde, se collar Contra cordes, Forat de la luna Contra escorde, cliente del infierno, Contra cordes, Seis en Segàdia. Contra el escorde, en la sangre, Contra descordes. cordes, trancada y musol de ciudad musol de ciudad musol de ciudad Contra las cordas, espectacular al Deliri. Deliri, la banda de Gandía, que igual que la Raíz, són, són veïnes de, de la mateixa població. Des del seu LP Vius per que ho que us ha semblat? Eh, és la primera vegada que venían, pero han vingut amb, amb De unido. nhi do déu Sí, sí, no, que estem aquí amb una mica de problemes Claro que sí, Manolo, te lo mereces. Pero no la diguis, que la tenéis. Claro que sí, Manolo, te lo mereces. Eh, que bona, no? <laughs> <laughs> Manolo, una abraçada, ja saps que ens agrada tirar-la de tant en quant. <laughs> bueno, això, el Dani, que cosa s'ha semblat, cabrons? Pues molt guapo, tio, a mi m'ha agradat molt. Sí, sí bon rotllero, sí, sí. Clar que sí, que no sigui la darrera. Molt bé, més música combativa, però no tanta, perquè ara ve una de les nostres seccions preferides, en tenim dos, i aquesta és una de molt sucosa, de molt suculenta, que tenim, que és la de... Llibres combatius. Nací en un hospital y allí me pusieron una manta azul. Había venido otro hombre al mundo. No obstante, formar ese hombre costaría muchos años más. Hoy en día tengo cada vez más dudas respecto al tema. Mi experiencia no me deja creer que hay agresores y agredidas. Hay agresiones, y muchas, pero creo que todos y todas somos capaces de agredir. Pero para mí, definir a alguien como agresor o víctima se asemeja demasiado al uso de la terminología empleada por el sistema penal, y no es casualidad que el entorno en el que más se utiliza es en el mundo del feminismo o ONGista, que suele ser cómplice tanto de la academia como del complejo carcelario industrial. No deberían ser adoptados por las corrientes radicales de lucha antipatriarcal. El poder de definición es un poder autoritario. Toda persona es y puede ser contradictoria. No deberíamos definir únicamente a través... Uy, perdón. No deberíamos no, no deberían ser adoptados, perdón. <laughs> Toda persona es y puede ser contradictoria. No deberíamos definir únicamente a través del poder del peor de los actos o la peor de las experiencias. Dejemos de etiquetar a las personas para enfocarnos en el daño cometido y sufrido. Es más, no existe un agresor sin una comunidad o un entorno que permita de alguna forma la agresión. La violencia sexual y afectiva está claramente dirigida contra las mujeres y las personas trans o no heterosexuales, pero también tiene otro blanco que del que no se suele hablar, los niños y las niñas. Todo hombre fue, una vez, un niño, y de los niños se abusa. Nos enseñan que las mujeres son víctimas e inferiores. Esto normaliza para los hombres el tratamiento violento o cruel hacia las mujeres, también para todos los hombres que nunca llegan a pegar a una mujer. Y normaliza para las mujeres, a su vez, que, sean, que serán victimizadas. Pero, y hablo desde la experiencia personal, a los hombres les cuesta muchísimo reconocer cuando han sido traumatizados. No vemos la figura de hombre víctima, esta no existe en nuestro universo simbólico afectivo. En las películas los hombres reparten muchos puñetazos y por lo tanto reciben muchos, pero nunca paran, nunca tienen que llorar, nunca tienen cicatrices emocionales. Bé, eh, us estava llegint trossos perquè la veritat és que m'ha passat una mica com, com lo de Dani Ràpid, que no me l'he preparat tan bé com voldria, però, però és un fanzine que vaig aconseguir quan vam anar a València amb el Manolo i sí, en Bauma i tal. Sí, amb la fira. Sí, Explica-ho que... això, què veu una fer allà? Eh, vam anar, bàsicament vam anar a vendre llibres, però, però no només això, sinó que és la setzena fira, era la setzena fira mm, del llibre anarquista de València, que va ser, crec que la primera es va fer l'estat espanyol, i va ser molt interessant, estar tot el dia allà a la plaça, hi ha un Ateneu allà, porten com 30 anys, uh. i la veritat és que va estar molt bé, vam conèixer molta gent, vam fer contactes amb editorials, hi van haver bastantes xerrades interessants, van venir també a presentar el nou llibre sortit del 4F, que és d'allò més interessant, i bé, bé, ens ho vam passar molt bé. I, i entre altres coses doncs, vam aconseguir llibres. I un dels llibres que jo vaig agafar és aquest, que és eh, Aprender a ser hombre, una narrativa crítica per a la reflexió sobre la socialització masculina. L'ha fet eh, l'editorial Segadores i la distri Josep Gardenyes. És un text del 70 o 80, tot i que l'han traduït ara, ara aquest abril del 2016. I, I la veritat és que és molt interessant. És una mica dur perquè parla com, com des de lo personal i des d'una experiència bastant traumatitzant, però al final fa una reflexió, com, com he vist per lo que us estava llegint, no? que, que reclama una mica mm, com tornar a parlar o tornar a situar eh, els homes o que els homes prenguem partit eh, en la lluita antipatriarcal més enllà de... Eh, de, dir, de, diguéssim, de simpatitzar amb la lluita feminista o de recolzar el que fan les dones. Mm. Com dir, quin és, quin és exactament el nostre paper en aquest patriarcat, com ens afecta, o sigui, sense passar en el costat de les víctimes i aquestes coses rares que no, però hi ha... tenim una responsabilitat també pel canvi. Sí, sí, sí, però, però més enllà de la responsabilitat, no? que moltes vegades queden l'etiqueta i en dir sí, sí, clar, això és així i es parla molt de micromasclisme i no sé què, més enllà d'això dir, vale, o sigui, nosaltres això com ens afecta i què podem fer-hi, no? Sense passar tampoc a la, al victimisme i al dir, ah, clar, sí, a vosaltres abusen, però clar, jo no puc plorar, com, com anant més a fondo, no? I, I aquest llibre està molt bé per això. I, bueno, Os volia llegir eh, una, una cosa que hi la introducción que ho explica millor yo que ho estic explican jo. <laughs> Aviam si ho trobo, Però, com he dit, no he preparat del tot bé. Aquí está. Diu, en un contexto definido por la reticencia de muchos compañeros a priorizar la lucha antipatriarcal, es totalmente normal que muchas compañeras experimenten una cierta defensividad cuando se empieza a hablar sobre cómo el patriarcado también hace mal a los hombres. Esta suele ser una de las primeras defensas discursivas de aquellos que prefieren relativizar y banalizar, en vez de ponerse manos a la obra y reconocer la gravedad del patriarcado. Aún así, si los hombres empiezan de verdad a hablar del patriarcado, no pueden simplemente repetir y acatar lo dicho por sus compañeras. Tendrán que hablar desde sus propias experiencias y entender de forma íntima cómo el patriarcado ejerce en sus propias vidas. Y si lo hacen, el conjunto de visiones sobre el patriarcado, por necesidad, cambiará. La clave, creo yo, es que las personas socializadas como hombres nos neguemos a seguir imponiendo nuestras experiencias sobre las experiencias de las otras. Si hablamos del patriarcado tendrá que ser en espacios adecuados, no ocupando los espacios de las demás ni ocupando todo el tiempo y la atención. Y si notamos patrones de nuestras experiencias o identificamos formas de poder o coacción ejercidas para formarnos como hombres, si construimos narrativas, lo tendremos que, hacer de forma complementaria y solidaria, y nunca competitiva ni autoritaria, con las compañeras, las mujeres, las lesbianas, las trans, las queer, que ya llevan mucho tiempo luchando contra el patriarcado mientras nosotros hemos estado, en menor o mayor grado, ausentes. Eso es la intención del libro, a la, introducción, que hasta molt bé, Eh? Veritats com a punt. Sí, sí, sí. La introducció és més llarga i, i fa més reflexions, però, però ve a dir això i el text doncs això està escrit per una persona socialitzada com a home que també es planteja molt quin sentit té això de ser home o no. De quin any es dit que era el text? El text és que no ho diu exactament, però fa referències als 70 i als 80, o sigui que entre una cosa i l'altra. I suposo. eh? 30 o 40 anys enrere. Sí, sí, sí, o sigui que molt, molt interessant. I, i res, no sé si, si voleu afegir alguna cosa. No, que como siempre has portat un trozo de libra, una propuesta del més interesante, espectacular sempre la propuesta literaria que ens porta l'Eric i, i que moltes gràcies per la secció, tio. no, no, de res, jo encantat, no paro de descubrir cosas. Y pues, pues us llegeixo último trozo que, que perfectamente eso y ya os us el tema. Diu, ya hemos leído mucho sobre la historia del patriarcado. Hemos aprendido a ver las estructuras sociales que lo reproducen. En nuestros entornos hemos hablado mucho de los micromachismos. Ya notamos cuánto cuánto habla cada persona, a quién se escucha y a quién no, qué ideas se valoran más. ya nos tomamos en serio cuando hay una agresión. Pero falta algo. Falta nuestra participación activa en la lucha contra el patriarcado, nuestra subversión de la identidad de hombre, nuestro rechazo a los privilegios envenenados con los cuales han comprado nuestro silencio durante tantos años. Pues como os ya. un text muy interesante, para mí muy necesario para comenzar a crear estos espais i a trancar aquest silencio y comenzar a construir pues, pues, una masculinitat o un, una reflexió sobre com el patriarcat també afecta els homes. Aprender a ser hombre, eh, això ho podeu trobar a la Distri Josep Gardenyes, que mm, crec que a la web, no sé si el tenen penjat, però bueno, el mouen molt aquest llibre, si no, òbviament està lliure de drets, tothom el pot fotocopiar. Eh, la web és josepgardenyes.wordpress.com i allà ho podeu buscar. Molt I bé. res, doncs dit això, jo us porto el tema, que... Què has portat avui? Mira, he portat un rapero que vaig conèixer a una festa al Penedès, així de pagesos, que va ser molt guai, i és un noi que és de Barcelona, que es diu Albert, però el seu nom artístic és Halber Enfermo, i, i és un tema que, parlant de tot això de la socialització i de les presons mentals, no? es diu Crimental, és del 2014, amb tots vosaltres, Halber Enfermo. un gilipollas jodido No me place complacerte porque eres un mal nacido Veo algo que no me gusta Durnight como Zarama Traicioné algunas cosas al niño que había sido Si las balas que nos matan no pueden matar el ruido Aunque nada más nacen ya quieran vernos corrompidos Seguiremos el camino del que nadie ha regresado Es el tiempo que nos mata y no le importa tu vestido Si saltar por la ventana me hará libre como un ángel Pues que empiece el abordaje al otro lado de este Si me pierdo en el camino no me esperen en recuerdos Si me voy lo habré elegido pues escribo algo si no vuelvo. Alucinación del latín alucinari. Ciudades cadáver, cazadores sin safari. Fábricas de mierda que te venden mierda. Navajas y cuerdas, trabajar con hachas como un escolari eh, Your Night como Zarama, pero siempre me levanto y pinto el cielo azul cobalto. A veces no me escucho cuando canto, pero sé quién es mi blanco, mi garganta es un fusil de asalto. el eh, Night como Zarama, pero siempre me levanto y pinto el cielo azul cobalto. A veces no me escucho cuando canto, pero sé quién es mi blanco. Mi garganta es un fusil de asalto. Tu rey nos la pela, la sangre se nos hiela. Brindamos con vino por la muerte de Videla. Somos los niños enfermos de la Narciso. Seremos libres cuando quememos su escuela. Soy un nacido en diciembre, traigo fuego en el vientre. Sagitario me ilumina, huyo de esta quimera. Quiero ser libre, mi mente se libera. Aunque la calle esté muerta, como un canto por mis muertos, un cuento por mis vivos, un siento lo que digo, conocido mandamiento. Veneno, callejones y perdidos. Historias de montones de mierda en ayuntamientos. Yo no soy Chomsky ni Nietzsche, joder, ya te lo he dicho. Juego esta partida del útero al nicho. Mi espacio temporal es el 2-8. Me importa una pizza que me miren como un bicho. Eh, Mi night como zarama, pero siempre me levanto y pinto el cielo azul cobalto. A veces no me escucho cuando canto, pero sé quién es mi blanco, mi garganta es un fusil de asalto. es como Zarama, pero siempre me levanto y pinto el cielo azul cobalto. A veces no me escucho cuando canto, pero sé quién es mi blanco, mi garganta es un fusil de asalto. Yo os odio tanto que nos traten como tontos, que nos maten como a tantos, que nos engañarán pronto. Nos ofrece la libertad de los difuntos para que muramos juntos cuando apunten a este flanco. Cuando apunten a este flanco cuando apunten a este flanco. Esto ha sido Halber enfermo, el astronauta Trebla. Humo en la cápsula espacial. Venían unas entrañas. que... Wow. Sí, molt bé, molt jo, bé. Jo em vaig sorprendre molt quan vaig conèixer aquest no, noi, que té temes també amb, amb un altre, que no me'n recordo com es diu, Frenopático, diria. Frenopático? Sí. I canten junts moltes vegades i la veritat és que... Igual musicalment és una mica més planet, però les lletres estan superbé. No, no, la veritat és que lletres punyents i, i música combativa, clar que sí. sí bon, com a, bon com a curiositat, eh, és el que mou la música de la Sílvia Tomàs per Barna. Sí, eh? Hòstia. <laughs> Aquest tio. <laughs> Pérez Cruz. Sí, exacte. Molt bé, ex excel·lent com sempre la proposta de l'Eric per, per acabar la seva secció de llibres combatius. Ara és el, el Ricky, ara és el que continua aquesta edició 202 del Pim Pam Pum. Amb què? Com que el programa anterior va triomfar tant el retorn dels Consumo Respeto, doncs he rescatat una, una cançó, però no del, de l'últim disc, sinó una mica més antiga, del 2011, Elige la ruïna, es diu el disc, i he triat el tema Otro tren. Bona, bona, bona. déu nhi ben guapa, ben guapa la, la cançó que, que acaba de sonar. Uh, estàvem aquí una miqueta descolgats. No ens ha enganxat el toro, però de pur no. miracle, eh? perquè de fet estem encara entrant. <laughs> Eh, sí, no, sí, disculpeu, és que tenim problemes que al directe no, no sí. se senten les veus sí. i almen, la... almenys jo de moment no li trobo cap mena de lògica, no, no ho puc arreglar. Això en la gravació però... no es notarà, però la gent que ens està intentant escoltar ara mateix en directe sí que està tenint certs problemes perquè sona la música però no sonen les nostres veus. <laughs> O... Sí, el Manolo deia que, que en els llibres s'ha sentit la cunya però no s'ha sentit el... oh. la secció. Cago en dena. Bueno, tractarem d'averiguar què ha passat i... el proper programa tot arreglat. Cap problema. Sí. Vale, sí, doncs, vas tu, vas tu. Eh, sí, vaig jo. Bé, bé, bé, bé, bé. Doncs sí, vaig jo. Mireu, us porto la meva quarta cançó, la meva quarta ràfaga. Són els Mai Mai, aquesta banda de rock de la ciutat de València, creada el 2012. Són un trio amb el Mario Sánchez a la veu i, i, i el baix, el Pau Berga a la guitarra i el Pau Belda a l'altra guitarra. Uh, ho he dit bé? Pau Belda a la, a la, perdó, el Pau Belda a la bateria i, i, el, i, a, i el Pau... Berga a la guitarra, ara sí que ho he dit bé. A més a més no venen sols, sinó que venen amb el Carles de, les, de Smoking Souls, que és també una altra grandíssima banda que ha sonat bastament aquí al Pim Pam Pum. És un, és un, és un tema eh, que s'anomena Mil Pulmons, que és una cançó homònima de l'LP, eh, que és el seu tercer treball d'aquest 2016. Enxufarà que veureu que val moltíssim la pena. Fins ara, família. Pas olvidar. that i om vars. Ah! Molt bé, família, doncs donarem pas a la secció informativa del programa, donarem pas a l'agenda del Pim Pam Pum, que comença amb les 17enes Festes Majors Alternatives de Cerdanyola del Vallès. Benvingudes, refugiades, és el lema que s'ha triat enguany. Els actes comencen divendres 29, demà mateix, a partir de les 10, amb sopar popular i concert eh, IPD, amb Combat, The Clothians, Manolo Cabeza al Bolo i Los que no dan pie con bolo, que abans ja ho anunciàvem, i Exploited PD. Eh, a més a més, el dissabte 30 continuaran els actes a partir de les 12 del migdia amb un vermut musical, amb Pelo Grossoul en directe, i després a les 2 hi haurà el dinar solidari, a les 8, perdó, a les 6 de la tarda ja tindrem l'arribada de les bèsties de foc, que vindran un munt de, de, de colles de, del bestiari de foc de Catalunya, que ens faran companyia, i a partir de les 8 hi haurà l'impro show i a les 11 comencen els bolos amb la tara, presses eh, del producto, Penal Esport de Lei, Malos Tragos i un servidor, al Pere Escal, que estarem allà a donar-ho tot. Tot això al carrer eh, Malesa, que és el Parc del Buda, bàsicament. El Parc del Buda al costat del, del paper. All right. Sí, i en aquest sentit que també són les, les festes del Roser de Maig, que aquest any s'han organitzat una mica millor amb les entitats del poble i així. Roser de DAP, he vist, he vist por ahí. Roser de DAP. No, i a mi m'agradaria destacar d'això que s'ha recuperat, bueno, s'ha creat un festival que és l'Amiant Fest, que trobo que serà molt interessant, que es farà allà el no me'n recordo on és, crec que és allà, allà al, al pàrquing de l'escorxador, però que és una mica com el rock parade d'abans, però en los tiempos de hipster que són ara, són grups així més hipsteros, però que fan bona música. Venen els Opatov, The Saurs i no sé qui més, que valdrà la pena, és el diumenge. Diumenge, eh? Diumenge de tarda. Per sí. si no en teníem prou, clar que sí. Molt bé. Vale, seguim. Eh, tenim la manifestació del Vallès Anticapitalista pel dia 1 de maig contra els abusos i la precarietat. El dia de la classe treballadora serà a la plaça de la Creu de Barberà a, a les 11. La nostra lluita és al carrer. No hi falteu. Molt bé, i més actes de, de l'agenda, també eh, un acte indefallible davant l'ofensiva antidemocràtica de l'estat espanyol, sense por de subveïm, la independència, la gent de la CUP, la gent de l'esquerra independentista, eh, cridem a una manifestació dissabte 7 de maig a partir de les 5 de la tarda a la plaça Universitat a Barna, que no hi falti ningú, que no hi falti ningú. <laughs> El, aquest proper 7 de maig hi ha la festa del primer aniversari de, del Centre Social Autogestional L'Obrera, que caldria anar-hi per donar suport, com ja vam fer la mani fa poc, d'aquests atacs feixistes. Eh, això començarà a les dues, eh, amb un dinar popular. Després a les 4 hi haurà un Dona Canya, que és, són versions feministes. És una banda, Dona Canya, les Dona Canya que venen a fer el seu, el seu, la, seva, la seva bona música amb versions feministes des del Bages. Molt bé. A les 5 hi haurà un cercavila, recuperem l'espai comú, amb sentinelles... D'Arquemis. D'Arquemis, gràcies. I després a les 7 al Plaça Montserrat Roig hi haurà jocs infantils, classe i demostració del grup Swing L'Obrera i a les 9 sopar popular i concerts amb Lat Quick, Rock Celta del Maresme, Síndrome de Sherwood, Rap de Terrassa, eh, Sibarits, Ska de Barcelona i PDs. Molt bé, i el següent acte és el 35è aniversari dels Diables de Terrassa, divendres 13 de maig, a partir de les 6 i mitja de la tarda, a Correbars a la plaça Vella i a les 9 i mitja concerts a la plaça Rector Oms, a l'església de Sant Pere, a Bolazo amb els Hòstia Puta i els Escassa Llibertat. No hi falteu. All right. I una altra festa major, la festa major de la Creu Alta d'enguany, serà el cap de setmana del 13, 14 i 15 de maig, eh, que bàsicament hi ha concerts. El divendres 13 hi ha Loquito Lo Pongo, eh, L'Ojo del Buen Cubero i Sendo. El dissabte 14 hi ha L'Ovella Chao eh, i Frida Sound System. I el diumenge hi ha Sortida d'Emergència i, i DJs. Molt bé. I més actes de l'agenda? Bueno, ah, ha... i perdoneu, serà evidentment a la plaça de la Creu Alta. I n'hi ha un que no sé si el Pai ens, o la Diana ens el poden complementar, que és el tema de la sobirania... Ai, eh, ai, ai, ai, ai, ai ja sap per on vaig. Explica'm-ho, explica'm això una mica. Uh... És que, Torna-hi, que és que tenies no... el micro apagat. Ara, He vist ara. el cartell però no he estat a temps d'afegir-lo. Sobirania cultural. Ara. Demà hi ha la jornada de sobirania cultural de... Demà divendres. De sobirania cultural de la Crida per Sabadell, és la homònima, no? Seria jornada homònima al grup. Eh, I bàsicament el que es farà és tota una tarda de, de debat entorn la, la cultura en diferents àmbits. Eh, primer hi haurà un... Bé, de fet l'acte serà l'Obrera i estan convidats pues, doncs, a la mateixa Obrera, al Tallaret, Can Capa Blanca eh, i a part vindrà Espacio Tangente, que és un, un espai de cultura que fa molts anys que funciona a Burgos i que han treballat molt el tema de la recuperació de memòria històrica, eh, i Can Batlló. Molt doncs ah, Llavors, la primera part serà una xerrada d'aquests dos espais explicant una mica la tasca que fan a nivell cultural, la segona part seran tres tallers, un d'ells sobre casals, espais locals i memòria històrica, que vindrà gent de mai més a col·laborar, un altre sobre fer un mapeo de la cultura a Sabadell, i un altre sobre com fem un calendari comú de la cultura en lluita. Ja I finalment hi haurà superet i després es passarà el documental de, de l'Espacio Tangente que ha fet sobre, sobre els fets de la Guerra Civil, la repressió franquista, etc a Burgos. No? I pinta bastant bé. Pinta bastant bé, que guapo, que guapo. Espectacular acte el que ens ha portat el mestre Palli. I per acabar l'agenda, eh, un altre acte, mireu, us parlo de l'Andrea i de l'Àlex de Cerdanyola, l'any 2009 a Cerdanyola, aquests, dos, aquests, aquests companys i companyes, el company i companya Àlex i Andrea, van ser aturats al carrer a plena llum del dia per la policia local i els Mossos d'Esquadra. L'Àlex va ser escorcollat, agredit i detingut injustificadament, acusat d'un delicte d'atemptat a l'autoritat i una falta de lesions. L'Andrea, tot i no ser detinguda dos dies més tard, també és denunciada pel mateix delicte eh, en un cas ple d'incoherències i irregularitats. Es valora molt més la versió policial que la de les acusades i els testimonis que recolzen la seva innocència. Set anys més tard arriba el judici el dia 18 de maig a partir de les 10 i mitja als jutjats de Sabadell. Us convidem a totes a participar dels actes que tenim programats eh, per, la, per aquell dia. Eh, de, us, us, us convidem a participar de la concentració que es farà el mateix 18 de maig a partir de les 10 a la porta dels jutjats de Sabadell per, i podeu trobar més informació doncs, a totes les xarxes al, a solidaritat, solidaritat sardanyolenca.wordpress.com eh, i Àlex eh, Andrea Absolució, wordpress.com. wordpress.com. A més a més, també dir-vos que avui mateix eh, s'ha presentat una moció al ple de l'Ajuntament de Cerdanyola amb motiu de, de l'imminent judici eh, i que, eh, bueno, que els demanen per un fals eh, delicte d'atemptat a l'autoritat i lesions eh, dos anys de presó us convidem a totes a seguir aquest, any, a aquest, a aquest cas de prop. També també us diem que es faran actes des de, a nivell comarcal des de Sabadell. No sé si algú té alguna cosa a afegir a aquesta info. Sí, que en principi ho hem d'acabar de tancar, però ell estava parlant amb ells i possiblement vindran dijous que ve a parlar-nos més, més i millor del tema. I, i sí, aquest és un cas que fa anys que arrosseguem, no? Sí. Recordo molt la campanya com va passar i pues, ara cal posar-se les piles perquè hi ha el judici i cal mostrar tot el nostre suport. I, bueno, i també, diguem estem fins als mateixos nassos de tan puto muntatge policial que fan servir per intentar-nos allunyar de les nostres lluites. Que ens deixin en pau, que ens deixin lluitar en pau, que que prou feina teníem amb el nostre. Sí. Àlex i Andrea Absolució no passaran. Sí, en aquest sentit jo volia recordar que hi ha hagut el judici aquest passat dimarts pels tres de Lleida, ha quedat vist per sentència, no, no ha quedat molt clar quina serà la sentència, encara han de decidir-ho. La defensa demana l'absolució dels encausats per manca de proves i també evidencia les irregularitats, com o no, en la identificació a través de fotografies dels sospitosos per part dels testimonis, que també eren funcionaris. Això ve de, bueno, de gent vinculada a l'Assemblea Llibertària de Lleida i de grups d'afinitat de per allà, que estaven en una campanya molt forta de presó igual tortura i que anaven cada setmana a manifestar-se pues, amb la policia i, i a dir-los pues, que el que feien a les presons no, no tenia nom i, i fa ja bastants anys, el 2012, en una d'aquestes picabaralles verbals pues, van acabar dient que tres, pues, el mateix, en tota l'autoritat, etc etc. I res, que també que ho seguiu, perquè hi va haver una mani el 24, hi va haver força gent també el 26 als jutjats, i res, aviam quina és la sentència i tot el nostre suport també a les tres de Lleida. Molt bé, i fins aquí la secció informativa que ha vingut carregadeta, carregadeta. Què us ha semblat, penya? Molt bé, no? Dret. Déu-n'hi-do, déu nhi déu si tenim... Tenim, perdona, a tort i a dret. La, la botzina ha sigut bueno, subtil, no? no? Sí, sí. Sarda. <laughs> Va, més pim-pam-pum, més edició 202, això no s'atura, això continua, ara replarem encara més el clau. És l'Eric que agafa el relleu, és l'Eric que comença a tirar ja una miqueta el caviaret del programa. Sí, mira, jo ja vinc més, més animadet perquè ja és l'última ronda. Jo vaig descobrir que justament aquests dies, des d'avui fins diumenge, hi ha un pedazo festival a Viena eh, anarquista en solidaritat amb les preses a nivell mundial i hi ha un munt de bandes. Ja, ja us passaré el link perquè pugueu rascar, <laughs> perquè hi ha moltes coses. I jo he escollit una banda de Leipzig, a Alemanya, que es diu Kenny Kenny OO, oh, oh, i us porto un temazo del seu split que van fer amb una altra banda que es diu Lams, el 2014, que es diu eh, Nothing Left to Say, res més a dir. Bona, bona, boníssima, espectacular el tema Zarrangano que s'acaba de tirar l'Eric. Què us ha semblat? Bueno, quina veu, eh? Sí, quina Kenny veu. Kenny OU oh, oh, des d'Alemanya. Ja, mireu, el festival aquest es diu eh, ABC Solidarity Festival, està sent a Viena ara mateix i hi ha com més de 20 bandes, o sigui, sí, eh? busqueu perquè es pot rascar bé. Ja, <laughs> que guai. Bé, molt guapa, bé, molt guapa la proposta, com sempre, excel·lent. Eh, excel·lent per tancar el programa, perquè de fet acaba, acaba aquí aquesta edició número 202 del Pim Pam Pum. Programa matiner i curtet, eh? Sí, sí, sí. Directo, directo i a l'encia, que deia aquell també. Ens fem grans, no? Molt bé, doncs això que dèiem, acabarem com sempre amb un parell de temes. Sí, el primer el tiraré jo, són els Madame Herman. Ja veureu que això fot una Madame tralla. Herman has portat, sí. tio? <laughs> Els coneixes? Eh? Pues, jo els vaig portar a bastament. A bastament. Sí, sí, sí, i és, és, és de delirium tremens, o sigui, sí, criden, sí. criden que... Se, ah, sí. Ah, doncs llavors potser l'hauràs portat perquè és una homònima i això és molt tentador. Des del seu disc dos, del 2003 a Cicatrices do Paraíso. Sí, em sona molt. Ah, no, no és homònima, no, perdona, al final no he portat... Porto el tema que es diu O mecanismo do, do medo. El, mecanisme... diria que sí, eh? però després ho, ho mirem. Després ho busquem. Clar que eh. sí. I, I jo, mira, no, no, <laughs> ets un merda, s'hauries d'haver acabat tu, doncs. Eh, si vols les tirem al revés. Eh? Com tu vulguis. Jo porto els Panic, que, eh, a veure, que són una pedazo de banda catalana de punk rock amb influències psicobilis, eh, horror punk, i que es porten el Xaco a la veu i al contrabaix, el Johnny el Bon a les guitares, el Charlie a la bateria, i que porto des del seu, des de, des del seu eh, videoclip, que ja veureu que sona una mica d'arreu perquè és videoclip, que això de vegades ens passa aquí al programa, del 2016, eh, és un temazo que es diu Històries macabres, punk rock per la vena, però clar, o sigui, els hemorrags estem parlant de que eh, agafeu-vos bé el cabell, eh? Agafeu-vos el cabell que, sí, que però flipareu. Hispànic també, eh? el hispànic també, és un altre estil, no, no secció eh, que la podria dedicar al Manolo, el company Manolo que no m'està sentint <laughs> perquè les veus no es senten, però... però que ens escoltarà segur en el podcast. Posa-li posa, -li, la cunya, que això sí que ho sent. <laughs> Vinga, va. Ei, per què no sona? Manolo. <laughs> Manolo! Claro que sí, Manolo, te lo mereces. <laughs> Ai, ai, ai. Molt bé, doncs això, això que dèiem, no sé vosaltres, nosaltres ens ho passem d'allò més aquí als estudis de, de Can Capablanca, als estudis de Radio Trama, fent totes aquestes edicions, ja en fem un munt, de vegades se'ns se perd la memòria de tantes que n'hem fet. 202, eh? Cap i cua. Clar que sí. Per nosaltres és això, és tot un plaer estar cada vegada amb vosaltres, ja ens escolteu en directe o ja sigui via, via radiotrama.cat i, i res, com sempre diem, família, ens trobem a la xarxa... <laughs> I pels carrers. Bona tarda, família. Salut i revolta. <laughs>